أندلسن أندلسن يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات عن ربا في ظلال المسلمين Šta to govori? Znači, muslimani u Ramazanu, mjesecu posta, mjesecu Kur'ana, mjesecu približavanja Allah Đešanu, su vodili džihad. Šta mi danas imamo u tog Ramazana? U arabskom svijetu imate one seri, neke serije tamo nekakve. Kod nas imamo festivale. Od, od harama do harama. džihad se spomnje kad? 17. Ramazana, bitka na Bedru. Gdje se naši sa medijama za njih glavom i spominju tu veliku bitku. Ne samo naši, i drugi. A kad u praksi treba neka bitka i kad treba musliman da se bori, onda ti ljudi ne znaju za džihad i džihad im je daleko i u stvari džihad uvijek nije ni postoji. Kakav džihad? To je prošlost. Danas se ratuje perom, danas je vrijeme satelita, kompjuterima se ratuje. Toliko su nas ubijeli, smo toliko, toliko, toliko glupi. Čima Amerika ratuje? Pa s nogom, oružjem. Koliko ulaže u vojsku? Pa o to možemo čitati. Što ne ratuje? Oni perom. Kakim perom odu po državi, zarobi, bombarduje, unište je. Oružjem. A mi se perom džagi ratuju još pišemo i spominjemo izmišljeni hadis, jel? Da će se vagati tinta učenjaka i krv šehida na sunjiv danu. I prevagnit će šta? Tinta učenjaka, Allah. Jaki učenjaka koji ne znaju zađe. Izmišljeni hadis. I to obavezno, jel? To se obavezno spomini i čak može se i na nekim adresama napisati, jel? Odnoliko sahih hadisa, baš izmišljeni da napišu. Govoriti istoriju islama i te kako je bito u, u sadašnje vrijeme, u savremeno doba, zbog, zbog e, velike kampanje od strane e, orientalista i e, rafidija šija, koji su poružnjali sliku e, historije islama. Do te mjeri, ja sam to već spominio, do te mjeri da ni obični muslimani mislimo da jedini častan i vrijedan historijski moment koji ima smisa spominjati među nama, a to je period kod četvorice halifa ili sira poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je ono što je čisto i ono što je jasno, a ovo ostalo, znači period e, e, Mevijskog hilafeta, Abasijskog ili Osmanlijskog, da je to u stvari, jel, da je to period e, zuluma, nepravde i svih vrsta drugih jel, iskrivljenosti, što je, što je potpuno pogrešno. To nije tačno. To nije tačno. Nego je baš obrnuto tačno. Da je istorija muslimana u skoro svim pokrajinama i mjestima puna, puna jako lijepih primjera eh, zdravog ljudskog života zasnovanog na praktikovanju vjere islama dovoljan je primjer Bosne i Hercegovine za vrijeme Osmanlija, Turaka, ovdje, znači prije dolazka Austro-Ugara. Znači, eh, o, na, o bošnjaci ili narodi koji, muslimani koji su živjeli tada u Bosni, živjeli su na velikom stepenu kulturnog i civilizacijskog života. To su posvjedločili mnogi autori, pisci, ovi ili oni, osim oni koji imaju mržnju ili neprijateljstvo urođenu ili nasljednu ili, ili, ili i naučenu protiv, protiv islama i muslimana u ovim krajima. Što je tema za sebe. Zato vas savjetujem u kontekstu kakvi su muslimani bošnjaci bili dovoljno da pročitate knjigu od neutralnog čovjeka Antuna Hangija eh, koja govori jel, o običama eh, muslimana u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je stranac, koji je boravio u ovoj zemlji, eh, upoznao narod, od običnih ljudi do aga, begova, hođa i ostalih i ono kako je ono pisao, dovoljna je argument a, koji govori na kom stepenu kulturnog civilizacijskog života su živjeli naši predsi. U ovom kraju. A zamislite onda kako smo smane živjeli u centralnim dijelovima islamskog svijeta. Na kojim stepenu, jel? E, I na kojim nivou e, lijepog života. Billah المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا